Kunigų knyga 19 skyrius Viešpats kalbėjo Mozei, sakyk visam Izraeliui, būkite šventi, nes aš, viešpats, jūsų dievas, esu šventas. Kiekvienas turi gerbti savo motiną ir tėvą. Laikykitės mano šabo. Aš esu viešpats jūsų dievas. Nesikreipkite į stabus ir neliekite savo dievų. Aš esu viešpats, jūsų dievas. Jei aukosite padėkos auką viešpačiui, aukokite ją laisva valia. Auką suvalgykite tą pačią dieną. Leidžiama ją valgyti ir antrą dieną, o kas liks trečiai dienai, sudeginkite. Jei kas ją valgytų trečią dieną, nusikals ir auka bus Dievo neprimta. Jis bus kaltas, nes sutepė viešpačiui skirtą auką. Toks žmogus bus išnaikintas iš savo tautos. Pjaudamas savo žemės javus, jų nekirsk iki pat lauko krašto ir nerink nukritusių varpų. Taip pat ir vynoginę nenuskink paliktų uogų. Jos telieka beturčiams ir ateiviams. Aš esu viešpats, jūsų dievas. Nevokite, nemeluokite, neapgaudinėkite vieni kitų Neprisiekite neteisingai mano vardu ir nesutepkite savo dievo vardo. Aš esu viešpats. Nespauskite ir neišnaudokite savo artimo. Samdinio algos nesulaikykite iki ryto. Nekeikite kurčio ir nedėkite kliūties aklajam ant kelio, bet bijokite Dievo, nes aš esu viešpats. Teisme teiskite teisingai, neatsižvelgdami, ar tai beturtis ar žymus asmuo. Neliežuvaukite, vaikščiodami tarp savųjų. Netykokite savo artimo kraujo. Aš esu viešpats. Nelaikykite širdyje neapykantos prieš savo brolį sudrauskite savo artimą, kad jums nebūtų nuodėmės dėl jo. Nekeršykite ir atleiskite savo artimui. Mylėkite savo artimą kaip patys save. Aš esu viešpats. Laikykitės mano įstatymų. Neleiskite apsivaisinti skirtingos rušies gyvuliams savo lauko neapsėkite mišrę sėklą. Nedėvėkite drabužio, austo iš vilnų ir linų. Jei vyras gulėtų su verge, kuri yra pažadėta vyrui, bet dar neišpirkta, abu bus nuplakti, bet neužmušti, nes ji nebuvo laisva. Už savo kaltę jis atves viešpačiui aviną prie susitikimo palapinės. Kunigas sutaikins jį su viešpačiu už jo nuodėmę, paukodamas aviną aukai už kaltę. Ir jam bus atleista nuodėmė, kurią jis nusidėjo. Kai įeisite į žemę ir pasodinsite vaismedžių, pirmųjų trejų metų vaisiai bus jums sutepti, jų nevalgysite ketvirtaisiais metais visi vaisiai bus pašvesti viešpatės garbei. O penktaisiais metais skinsite ir valgysite vaisius. Aš esu viešpats, jūsų dievas. Nevalgykite kraujo, nežiniaukite ir neburkite. Nekirpkite plaukų aplink galvą ir nekarpykite barzdos Mirusio atminimai, nedarykite įrežimų, nei kitokių vaizdų ar ženklų savo kūne. Aš esu viešpats. Neparduokite savo dukterų būti paleistuvėmis, kad nesuteptumėte žemės ir ji netaptų pilna bjaurių nusikaltimų. Laikykitės mano šabo ir gerbkite šventyklą. Aš esu viešpats. Nesikreipkite į mirusiųjų dvasių iššaukėjus ir nieko nesiteiraukite žinių, kad per juos nesusiteptumėte. Aš esu viešpats, jūsų dievas. Atsistokite prieš žilą galvą, gerbkite senus žmonės, bijokite savo dievo. Aš esu viešpats neišnaudokite jūsų krašte gyvenančių ateivių. Te gyvena jie tarp jūsų kaip vietiniai. Mylėkite juos kaip patys save, nes ir jūs buvote ateiviai Egipto žemėje. Aš esu viešpats, jūsų dievas. Būkite teisingi teisme, matuodami, sverdami ir seikėdami, naudokite teisingus svarščius ir teisingas svarstikles, teisingą efą ir hiną. Aš esu viešpats, jūsų dievas, kuris jūs išvedžiau iš Egipto žemės. Laikykitės visų mano įstatymų bei nuostatų ir juos vykdykite. Aš esu viešpats.